dragi poštovani moji. Evo nisam se čuo sa vama dobrih 15-etak dana iz ovog ili onog razloga. Nemojte, uzi, nemojte nam zamjeriti, Allah vas nagrazio. E, eto, čuli ste, brat Izet će u narodnom periodu malo pauzirati. Potrebna mu je neka vrsta odmora, inša ta'ala. Ima dosta obaveza, obaveza i dužnosti tamo gdje on stanuje pa se s vremena na vrijeme inša Allahu ta'ala ako Allah da e, mi ćemo iskoristiti i naš termin a možda ćemo i njegov s vremena na vrijeme popuniti ako budemo to u mogućnosti inša Allahu ta'ala ja samo još od prije dvije sedmice htio sa vama početi jedan ciklus koji sam nazvao od Darvina do Hitlera međutim to ću ako Allah da inša Allahu ta'ala E, pomješati Bidinlahi ta'ala sa jednom drugom temom koju sam htio započeti ovdje sa vama a večeras ću je počet Bidinlahi Teala i mislim da ćemo se tu pronaći ako Allah da Bidinlahi ta'ala znači tema će biti uglavnom znači riječi uzvišenog gospodara Subhanahu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 prije njih gospodar će im vjeru nad ostalim vjerama uzdići a to je vjera koja sa kojom je on zadovoljan to je vjera sa kojom su oni to je vjera sa kojom se oni približavaju svojem gospodaru subhanahu wa ta'ala i on će im strah sigurnošću i bezbjednošću zamijeniti ja'buduneni la yushrikuna bi shay'a oni će me takvi će me obožavati takvi će mi robovati i nikada mi ništa i nikoga neće pripisivati ovaj ajet je Allah vas nagradio svakim hajrom Znači ovaj ajet mo, možemo slobodno reći da je ovo da je ovaj ajet stup, temelj ili oslonac zdrave islamske zajednice, to jest zdravog islamskog e, društva i ko i oko ovog ajeta se e, treba raspravljati i ovaj ajet uvijek treba biti uvijek treba biti argumentacija svakom svakom jednom od nas koji kada bude upitan zašto se zalaže da mu ovi maje to inša Allahu da ovi maje to inša Allahu ta'ala odgovore ljudima koji je cilj koji je cilj našeg dina, našeg vjerovanja i našeg, i našeg e, djelovanja. Zato sam htio da, inša Allahu ta'ala, ovo predavanje, ili možda, možda bude ciklus, jel da, možda bude ciklus, e, jel da, koji će obuhvatati temu znači metodologija edukacije ehlu sunne wal džema'a znači nije menheđ ehlu sunne wal džema'a ja sam jednom nekada davno prije nekoliko godina održao jedno 4-5 predavanja na temu menheđ ehlu sunne wal džema'a međutim ovdje ne želim da govorim o menheđu već ovdje ću govoriti o metodologiji edukacije to jest vaspitanja ehlu sunne wal džema'a šta je potrebno da muslimani imaju kod sebe ili koje uslove muslimani trebaju ispuniti da bi da bi uspjeli inša Allahu Teala e, eh, Allahovom milošću potpasti pod e, riječi gospodara Subhanahu Teala koje smo malo prije koje smo malo prije ovdje koje smo malo prije ovdje e, citirali da bi jedna zajednica, da bi umet prije svega imao, imao uspjeha, imao uspjeha, znači treba nam biti jasno kako na individualnom, tako i kolektivnom planu, jel da, da pokret e, ili oživljavanje sunneta poslanika, sallallahu alihi wasallam, jel da, e, moguće je ostvariti e, kroz islamsko društvo, jel da, ukoliko to islamsko društvo i ta islamska, hajde da je nazovemo islamska zajednica, ispuni tri izuzetno važne uslova. Tri izuzetno važne uslova. I uslov je, dragi i poštovani moji, e, osnovati ili vaspitati e, novu generaciju muslimana, nova generacija koja neće znati e, E, za nikakav drugačiji autoritet osim autoriteta islama. Ja ću inša Allahu ta'ala tako malo i pojasniti te uslove, jel da? E, drugi uslov jeste da se između islamskih praktičara i naroda uspostavi pozitivan osjećaj da se dakle uspostavi pozitivan osjećaj između uh, islamskih praktičara i naroda koji su svakodnevno e, podložni ili izloženi slušanju nevjerničke propagande i njihove kampanje koja je svakako usmjerena protiv islama i muslimana. I treći uslov jeste e, pobjediti sve one prepreke i e, dakle e, sve one e, prepreke, jani prepone koje se e, koje se e, pokažu ili koje se ispriječe na putu e, islamskih, e, islamskih e, praktičara. Kada govorimo o potrebi iznalaženja istinske, jedne istinske islamske e, generacije, prije svega e, moramo se navratiti na generaciju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i da govorimo o tome kako su oni uspeli da u periodu od 23 godina ili možda bolje budi rečeno u periodu od desetina dakle nakon hijžeta poslanika sallallahu alihi wasallam kada je počela ona e, ono društveno ekonomsko, sociološko vojno sazrevanje jel da te zajednice muslimana u Medini kako je moguće da su oni u tih desetak godina postigli uspjeh koji e, muslimani e, u narednih 1400 godina neće ponoviti, jel da? Znači, bez e, predmetno je i bez besmisleno je da neko sada kaže uspjeli su zato što je to bilo samo u Medini, Medina je bila mala i tako dalje. Ne, to nema veze, već je u pitanju bila njihova uvjerenost u to e, s čime u što ih je pozivao poslanik sallallahu ta'ala alaihi alaihi wasallam zato e, je e, mnogo važno mnogo važno da mi razumijemo i shvatimo da e, islamsko društvo ne može postojati i ne može e, opstati ukoliko u tom društvu nema učenjaka nema učenjaka odvrad, odvažnih i hrabrih e, koji govori istinu s jedne strane i s druge strane znači znači džema, avama ili običnih ljudi, kad kažem obični ljudi, mislim na muslimane, a ne na učenjake, jel da? Možda taj obični ljudi nije pravilan izraz, na, na, na, na džematlije, jel da? E, koji će biti spremni da na osnovu ponuđenih argumenta, argumenta i onoga e, što ovi govore od vjere gospodara Subhanahu wa ta'ala budu spremni da te učenjake prihvate slijede slušaju i budu im pokorni u, u stvarima u kojima ih ovi pozivaju da bi se postigao željeni da bi se postigao željeni cilj. Ako se to bude ostvarilo, jel da, onda svakako će muslimani uspješno e, postići svoj cilj. Jel da? A cilj je da se iman u Allaha subhanahu wa ta'ala nekako dostavi vlastodržcima pa da se ovi prihvate vjere gospodara i počinju da je praktikuju ili će u najmanju ruku inša Allahu Teala gospodar od svoje milosti dati da se taj hukam ili da se ta vlast prenese u ruke iskrenih u ruke iskrenih vjernika inša Allahu inša Allahu Teala jel da? Tada nastupa na scenu ono drugo pravilo o kojem smo govorili da šta? da vjernici, to jest islamski praktičari, trebaju da rade na tome da narod razumije poruku njihovu, da narod shvati da su oni ti koji im žele hajr, jel da, da narod e, razumije, jel da, da su oni njihovi iskreni e, savjetodavaoci, e, da su oni u stvari ti koji žele da se taj narod izbavi i spasi prije svega od sržbe gospodara Subhanahu wa ta'ala, jel da, e, pa i nakon toga da se oslobode okova da se oslobode okova svega onoga što ih sputava od milosti gospodara subhanahu subhanahu wa ta'ala tada će muslimani i te kako bidni lahi ta'ala biti u stanju biti u stanju inša ta'ala da ostvare svoj cilj ili u najmanju ruku u najmanju ruku ako ništa više onda će one antipatije i onu negativnu kampanju i propagandu nevjernika i njima i svim i, i svoj njihovoj e, i svim njihovim poslušnicima jel da e, bidni lahitala postati jasno da im je propaganda to jest kampanja e, počela propadati inša ta'ala u na taj način na taj način će muslimani uspjeti bidni lahitala da uklone prepreke da uklone prepreke sa puta uh, ka onom jedinstvenom e, cilju, a to je e, a to je e, zaraditi zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala i izgraditi jednu zajednicu u kojoj će muslimani robovati i obožavati svome gospodaru, a da ih niko ne ometa i ne sputava u tome. Je tako? Jer danas muslimane ubijaju, muslimane bombarduju, siluju i tako dalje i tako dalje ratovi se vode u muslimanskim zemljama i opet su muslimani, jel da, e, u navodnicima teroristi. A šta mislite zašto je to? Zato što e, su e, možda u navodnicima ti neki takozvani učenjaci, jel da, znači ne govorimo o islamskim učenjacima, znači koji su na veliku, žalo, na veliku žalost napunili zatvore ta guta u Alijadu Nego govorimo onima govorimo o onim ljudima koji se pozivaju na islamsko znanje, a i dalje toleriraju činjenicu da narod i dalje toleriraju činjenicu da narod šta? Da narod ogreza u neznanju, da narod ne poznaje islam, a kada čovjek ne poznaje islam i kada nije uvjeren e, u to što istom traži od njega, svakako takav će uvijek osjećati bojazan od vjere gospodara Subhanahu wa ta'ala i uvijek će misliti da neko e, da, da, da je islam prijetnja, da je islam neko zlo. Je tako? Baš sam danas razgovarao sa jednom osobom, je da, koja se deklarira kao musliman i tako dalje, mada e, od islamskih e, obaveza ne praktikuje ništa, Allah je uputio inša Allah. Jel da pa kaže kada god se kaže odlučim da se latim Kur'ana, da počnem čitati Kur'an jer ja se osjećam muslimanom i tako dalje, uvijek nešto tu me izunutra ono izuje da i jel da e, postavljam sebi pitanje kako je moguće da je ovo Kur'an da je Kur'an sveta knjiga muslimana, oni kažu da je to milost i tako dalje a s druge strane idu pa dižu sebe u vazduh pa ubijaju nedužne i tako dalje i tako dalje, jel da? I ja sam odgovorio da je, ne zamjeram, ne zamjeram e, toj osobi na takvom pitanju, ne zamjeram čak i na razmišljanju. Zašto? Zato što je e, ova mašinerija propagande, jel da, i ta mašinerija e, negativne kampanje protiv islama i muslimana, E, ne da je našla plodno tlo kod muslimana e, zato što su ovi izuzetno inteligentni i znaju kako se to radi ne nego zato što nema plodnih i nema iskrenih islamskih učenjaka koji bi se odvažili osim onih koji su napunili zatvore taguta nažalost jel da Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ih spasi tagutskih zatvora jel da e, nisu bili odvažni znači ovi drugi, govorimo o drugima, nisu bili, dakle, odvažni i hrabri da narodu pojasne pravu prirodu vjere. Da narodu, jel da, pojasne pravu, pravu prirodu vjere i umjesto da se narod ponosi time što sebe pripisuje vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala, oni se šta? Oni se toga stide. A čovjek koji se stidi onoga što jeste, ne može biti od koristi sebi ne može biti od koristi svoje ženi i djeci, a kamo li da bude, a kamo li da bude od koristi široj, a kamo li da bude od koristi široj muslimanskoj zajednici. Zato kažemo, jel da kada govorimo o metodologiji edukacije, to jest vaspitanja ljudi, a prije svega samih sebe, jel da moramo se navratiti na ashabe poslanika, sallallahu alihi wasallame, jel da? šta je to što je njih uzdiglo na te stepene? Kako su oni uspjeli da dođu do toga što su došli, jel da? Kako su oni to uspjeli e, e, postigli, postignuti, jel da? I prije nego što počnemo išta govoriti o toj edukaciji, moramo se zadržati i moramo stati da porazgovaramo o toj fenomenalnoj generaciji koju je lično Muhammed sallallahu alaihi wasallam vaspitao. Znači to su ljudi koji su bili na najuzvišenijim ljestvicama ili stepenima vjere, ahlaka ihlasa. To su ti koji nisu ništa žalili na putu gospodara subhanahu wa ta'ala pomažući ovaj din. Jel da? I to je tajna njihovog uspjeha na Dunjaluku, a prije svega javna tajna e, njihovog uspjeha e, na Ahiretu jer su zaradili zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala na Ahiretu, a prije toga ih je poslanik sallallahu alihi wasallam već, već pozvao za svoje pomagače, za svoje pomagače i zaštitnike u vjeri. Gospodar je subhanahu wa ta'ala ovoj generaciji, dragi poštovani moji, rekao Ba'de a'udhu billahi mine šetanir rajim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Znači suratu Teube, ajet broj 100. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala i oni prvi koji su prednjačili iz redova muhađira i ensarija. To su oni koji su ih slijedili u dobru. Allah je njima za Allahom zadovoljni. Čujete me, braćo Allah vas nagradio, čujete me? Ovdje se kod mene nešto pojavljuje. A, dobro, čujete me. Dobro. Također riječi gospodara subhanahu wa ta'ala u suratu Al-Fatih, ajet broj 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti dali prisegu ispod drveta. Znači govorio se o bejatu el akabet il ula. <clears throat> Također od Imrana ibn Husayna radijallahu anhu rekao je kale Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam hajra ummeti karni thumma ladhina jelunahum thumma ladhina jelunahum. Znači najbolji iz moga ummeta je moj naraštaj nakon oni koji dolaze nakon toga oni koji dolaze iza njih nakon toga oni koji dolaze iza njih također u hadisu kojeg bilježi imam Muslim i imam Ahmed rahmetullahi alejhima stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون kaže poslanik alihi salatu wasalam zvijezde su putokazi na, na, na nebesima jel da kaže ako nestanu, kada nestanu zvijezde? Kaže, onda će nebo učiniti ono što je obećano. Znači iz uh, ajeta gospodara subhanahu wa ta'ala i da se ma un fatarat. Kada se, jel da, uh, kada se nebesa uh, raspolute ili kada se nebesa rascijepaju ako želite. Kaže, ja sam, kaže, vodilja i putoka s svojima shabima. Kada ja odem, kaže, mojim će ashabima doći ono što im je obećano. A ashabi su vodilja i putoka s mojem umetu, pa kada odu moji ashabi, moj će umet zadesiti ono što mu je obećano, ili kako je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam. Također u drugom hadisu stoji, لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني to je hadis koji bilježi Ibn Ebi Šejbe eh, rahmetullahi rahmetullahi alej dakle u ovom hadisu poslanik alih sratu kaže bit ćete u dobru i hajiru sve dok među vama ima onih koji su me vidjeli i sa mnom se družili sa mnom su prijateljivali jel da bili moji zaštitnici i moji pomagači tako mi je Laha vi ćete biti u hajiru i dobru sve dok među vama ima onih koji su vidjeli one koji su mene vidjeli i druže se sa onima koji su se sa mnom družili. Znači to je rekao poslanik sallallahu ta'ala alihi wasallam. A u jednoj izuzetno lijepoj i važnoj izjavi po pitanju ovoga o čemu ja sada ovdje vama govorim, eh, Muhammed Kutub, znači istaknuti islamski eh, mislioc, jel da brat Sejda Kutuba rahmetullahi alej Muhammed Kutubi je još uvijek živ Allaha molim da ga poživi da se još više umet ofajdi njegovim njegovim genijalnim umom njegovim znanjem i njegovim iskustvom on u jednoj e, svojoj e, knjizi znači u jednom svojem tekstu jel da e, raspravlja o tome kako i na koji način je vaspitavana prva generacija ashaba, znači generacija poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Muhammed Kutub ovdje kaže الجماعة الأولى هي الجماعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ومنحها كل جهده ورعايته وتوجيهه والتي اجتمعت لها عناصر التربية الإسلامية بكل تمامها على يد أعظم مرب في التاريخ فنومنال ميسا Znači, preljepa misao e, i te kako će vam se dopasti, kamo sreće da nam se što češće ovako, jel da, učenjaci obraćaju, kaže Muhammed Kutub, hafidahullah, kaže, prvi džemat, to je onaj džemat koji je educiran ili vaspitavan od strane Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. To je džemat kojeg je poslanik učenjaci budno pratio svojim okom. Znači, e, kontrolirao ga je u smislu brinuo se o njemu, je tako? Kaže, on je tom džematu posvjetio sav svoj trud, svu svoju pažnju i sve svoje savjete. Kaže, to je džemat u koji, koji je okupio sve pozitivne karakteristike islamskog vaspitanja, sa svim propratnim pozitivnim posljedicama i to direktno na ruci najveličanstvenijeg vaspitača u historiji, to jest poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallama i zaista su takvi bili e, namjere, zaista se o takvima i govori u objavi gospodara subhanahu wa ta'ala kada uzvišeni kaže Ba'da udu billahi mine šaitan irrađim Kuntum hajra umeti nuhriđat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tenhevna lil munkeri wa tu'minuna billah Znači vi ste najbolji od svih ljudi, jel tako? Od svih, eh, najbolji ste umet od svih koji su se ikada pojavili među ljudima zato što naređujete dobro, odvraćate od zla i vjerujete u gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, na veliku žalost, ovo je danas kod muslimana i tekako, i tekako zanemareno, pa skoro i da ne postoji ta institucija jeli, ili to dijelo naređivanja dobro i odvraćanja od zla. Naprotiv, danas kogod naređuje dobro, jel da, ili odvraća od zla, biva okarakteriziran ili žigosan ili obilježen, kao čovjek koji e, remeti ljudima mir, kao čovjek koji želi da namete, da nameće svoje, ne ostavlja ljude da izaberu i tako dalje i tako dalje. Na veliku žalost, svima vam je to poznato, nema potrebe da nema potrebe da to ponavljamo jel da ili da se to i da se to navraćamo. Hajde da se navratimo na riječi e, našeg dragog i poštovanog mislioca Muhameda Kutuba koji u nastavku kaže وَلَقَدْ كَانَتْ خَيْرَ أُمَّةٍ فِي التَّارِيخِ الْبَشَرِيَةِ كُلِّهِ Kaže, zaista je, jel da, ovaj ummet bio najbolji u cijelokupnoj čovječ, čov, e, historiji čovječanstva. Kaže, ovaj je umet bio obojen bojom veličanstvenosti i ni jedan ummet nije uspio okupiti u sebi ono što je ovaj ummet imao. Kaže, zato su mu i drugi to priznali. Kaže, ovaj ummet je bio, e, ovaj ummet je poštovao viteški red, zato je u ratu bio proglašen veličanstvenim protivnikom ovaj je umet poštovao Allahov zakon, zato je uspeo sprovoditi političke i administrativne promjene koje su bile od koristi cjelokupnom čovječanstvu. Kaže, u sebi ovaj umet sadrži duhovne veličanstvenosti, sadrži pozitivne veličanstvenosti svih vrsta, i nikada u historiji nije zabilježeno da jedna zajednica za tako kratak period zabilježi toliki uspjeh i toliki e, uspon u duhovno-materijalnom smislu. To je umet koji, koji je, to je ta generacija shaba, to je ta generacija koja je uspjela postaviti u historiji temelje svim budućim generacijama. Znači to je umet koji je uspostavio nova pravila, koji je uspostavio nove kodekse o, o, ponašanja i to je ka, i to je ono što ga je odlikovalo kroz historiju. To je umet koji je zaista zaslužio ono čime ga je E, znači ovo nisu sad riječi Muhameda Kutba da me pogrešno razumijete znači to je umet koji je zaista zaslužio ono s čime ga je uzvišeni gospodar Subhanehu Subhanehu wa ta'ala jel da e, pohvalio pohvalio u Kur'anu kada je rekao da je Allah zadovoljan sa njima a i da su oni a i da su oni zadovoljni uzvišenim uzvišenim gospodarom Subhanehu wa ta'ala I sad mi postavljamo ovdje jedno pitanje, dragi i poštovani moji. Zašto da e, se e, krstaški zapad poziva na zakone demokratije koji su stari možda 3, 4 ili 5 hiljada godina još iz doba antičke Grčke? Zašto da se Zapad poziva na rimske zakone koji su možda po dvije i po tri tisuće godina, tri hiljade godina stari? A zašto da se muslimani ne pozivaju, jel da? Zašto da se muslimani ne pozivaju na kodeks obhođenja ashaba radijallahu ta'ala anhum i načina koji su nam oni preneli, vjeru od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovo što postoji na svijetu, u Evropi, u Americi i tako dalje i tako dalje, jel da? Znači govorimo o zapadnom svijetu, to što postoji kod njih od onih pravnih fakulteta, jel da, socioloških fakulteta, jel da, e, filozofskih fakulteta, uglavnom izučavaju oni zakoni starog grima i antičke Grčke. Na osnovu toga oni su proizveli sada sebi ovaj novi kodeks, E, normi i, i pravila koje oni poštuju u svojem svakodnevnom životu. Zašto se ovi u takozvanim, takozvanim islamskim zemljama nikada nisu pozabavili tim problemom svojim društvenim, pa da pokušaju da na osnovu na osnovu objave gospodara Subhanahu wa ta'ala putem načina na koji su ashabi preuzeli din od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da na taj ra, način riješe probleme njihovog pravosuđa i probleme sa kojima se svakodnevno suočava njihovo ministarstvo pravde, jel da? Već naprotiv lutaju i pokušavaju da muslimanima nametnu ono što kjafiri grade već možda nekih 300 godina unazad. Jer ako budemo sada govori o nekoj civilizaciji, mi moramo priznati i moramo biti svjesni jel da, da je krstaški zapad jel da, i kako ispred muslimana danas. Znači ne, valja, znači, ne valja da sebe udaramo u prsa i da se hvalimo kako je sve krenulo od nas, kako su muslimani povod matematici, geografiji, astronomiji, medicini i tako dalje i tako dalje kada gledamo danas da mi muslimani znači stojimo jel da i ono besciljno i beskorisno samo e, ono skakućemo u mjestu a da e, nismo ni sami sebi od odkoristi a kamoli našoj zajednici jel da znači to je period od 300 godina ili hajde neka bude 190 godina otkako su otkako su E, krstaši sa zapada udarili temelje e, novo formir, svoje novo formiranoj zajednici počevši ra, e, razvojom tih parnih mašina, tehnologijom i tako dalje i tako dalje, pa su dostigli ovu deređu na kojoj se danas nalaze. Dok mi muslimani još uvijek je da ne možemo pronaći sebe. Ne zato što mi ne valjamo, ne zato što prije svega naš zakon ne valja, je da? naprotiv to je sve onako kako treba da bude to je zato što su muslimani to napustili pa to je kazna gospodara subhanahu wa ta'ala jel da međutim prije svega prije svega to je e, jedna jedan nesavjesni pristup nesavjesni i neodgovorni pristup muslimana rešavanju rešavanju kolektivnih problema E, muslimanske zajednice u svijetu. Zato ćete danas vidjeti da su muslimani strašno e, siromašni, da je kod e, jel da, sve, to jest da kod muslimana skoro ništa ne valja. Znači nije ured, uređen onaj ekonomski progres, imate na milione i milione porodica bez ikakvih finansijskih bez ikakve financijske budućnosti, jel da ono e, nisu nema posla jel da nema posla nema budućnosti univerziteti su im potpuno e, bez e, funkcionalni oni samo proizvode nekakve magistre i doktore i to samo na papiru i ništa više a ne vidimo nikakvog nikakve učinkovitosti toliko velikom broju velikom broju ljudi sa tako e, visokim e, zvanjima e, jel da kao što je to slučaj sa tim arapskim svijetom šta vam to govori to govori to dosta govori o e, ubačenom obrazovnom sistemu e, sa zapada jel da koji ima za cilj sekularizirati mozak muslimana s jedne strane a s druge strane ne dati priliku muslimanima da se oni e, razvijaju onako kako je e, to za njih najbolje u e, hladu, u okrilju, u okrilju zakona gospodara subhanahu, u okrilju zakona gospodara subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo danas vidjeti na veliku žalost Evo danas sam e, jednu emisiju tako gledao na BBC-u na engleskom jeziku. E, okupila se grupa e, britanskih muslimana, jel da oni su već tamo rođeni i tako dalje, osjećaju se e, da su britanci i tako dalje, to je njihovo puno pravo i to tako treba biti, jel da? E, bilo je među njima nekih muslimana e, pakistanskog, indijskog porijekla, bilo je originalnih Engleza koji su primili islam i tako dalje. E, dakle, bilo jedno šest momaka i četiri, pet djevojaka. Oni su, dragi i poštovani moji, na BBC-u je danas to bilo. Oni su natovarili e, pet e, onih e, kombi limuzina, e, radili su godinu dana svi svi oni su radili godinu dana i sve te njihove plaće u proteklih godinu dana uložili su za kupovinu tih kombi limuzina i do vrha su ih napunili različitim lijekovima koji su potrebni muslimanima Sirije. I zamislite samo, oni su krenuli iz grada Manchestera u Velikoj Britaniji. Do Sirije su putovali preko Francuske, Švajcarske, Italije, e, Grčke, Turske – Znači oni su prešli otprilike negde oko 7.500 km. 7.500 km su prešli da bi konačno ušli u da bi konačno ušli u Siriju i da bi ono što su doneli za samo 2 sata, za samo 2 sahata, to bi tek tako bilo upotrebljeno i svi su ti lijekovi otišli za potrebe e, ranjene e, braće jel da, u Siriji. I zamislite na šta su danas spali muslimani. Spali su na deređu da u zemlji u kojoj se vodi agresivan rat e, šiitsko, krstaško, judeističke koalicije protiv islama, da muslimani danas šalju njima pomoć sa kombi vozilima od vamo, od tamo po 4-5 vozila i da se oni na taj način, jel da, da se oni na taj način suprostavljaju svim tolikim svjetskim silama itd. itd. E, ovo je rezultat čega? Ovo je rezultat nesavjesnog pristupa e, izučavanju e, knjige gospodara Subhanahu wa ta'ala. Jer ono što se dešava u Siriji nije samo e, problem nas islamskih praktičara ili kako ovi e, vole da to e, jel da propag putem propagande i kampanje šire jel da e, vehabije, teroristi i tako dalje. Naprotiv, ne. Vi ste svi svjesni da su to obične gluposti idiotizam njihov. Međutim, problem je kod ovih širokih narodnih masa, dragi i poštovani moji. Kako oni ne osjećaju da je Sirija naš generalni problem? Kako oni ne osjećaju da je Sirija znači, organ u našem tijelu koje krvari? To se krvarenje, to se krvarenje mora zaustaviti. Jel da? I to je ono što sam na početku ovog e, izlaganja rekao kada sam govorio da je prije svega potrebno da je prije svega potrebno proizvesti jednu zdravu islamsku generaciju koja će znati šta e, želi, jel da? E, pa da nakon toga da nakon toga da se radi na tome da se ljudima pokazuje, dokazuje, a ne neprijateljivati sa narodom, ne iskazivati svoje nepoštovanje prema narodu, iako nas u trenutku ne razumiju, jel da? Ne trebamo tako nastupati prema ljudima, već, ih treba, već im trebamo pojašnjavati stvari da ih dovedemo na deređu, jel da? Da ih dovedemo na deređu da oni suosjećaju sa ovim problemima, da oni shvate da je to također njihov problem, jel da? Da bi poslije deređu kada ćemo moći, inša Allahu teala, prelaziti preko onih prepreka koje nam je ova ili onaj postavio na putu postizanja Allah subhanahu wa ta'ala uh, eh, jelda na dunjaluku i ahiretu a i da se putem toga obezbedi sigurnost, bezbjednost eh, prije svega života muslimana i muslimanki u, u, u svijetu i da nakon postignutog cilja mi muslimani budemo u stanju uh, da šta da ljudima prenosimo ideju svoje e, e, dogmu to jest akidu svoje vjere jer nije normalno da se u stanju kada su muslimani napadani sa svih strana bombardovani ubijani likvidirani nije normalno prosto je nemoguće da se ljudima da se ljudima govori nešto o vjeri prosto je nemoguće da se ljudima nešto govori o islamskoj davi Jel da? Zato što s jedne strane imamo učenjaka koji su prep napunili zatvore taguta, lanetullahi aleyhim, a s druge strane imamo ove usjedelice koje samo šute i nikako da se otrezne da Allah sačuva njihovog, da Allah sačuva njihovog e, zla. Dobro, Allah vas nagradio hajrom, ja sebi dozvoljavam, eto, ja ovdje e, kod mene inače volim sa braćom da malo više jel da i malo duže i opširnije razgovaram jel da sa vama ovdje nemam toliko prostora i vremena Allah vas nagradio e, čujemo se ako Allah da narednog vikenda u kojemu ćemo raditi bidni lahi ta'ala jel da ovu temu također s time što ćemo se bidni lahi ta'ala s time što ćemo se bini na hitala navratiti, navratiti na edeb, to jest kulturu, to jest kulturu jednog e, muslimana, jednog muslimana bini na hitala, a konkretnije, a konkretnije ću govoriti, konkretnije ću govoriti o tome kako treba, kako treba izgledati jedan dan u životu muslimana kako se on treba odnositi prema samom sebi, jel da, pa nakon toga, nakon toga prema svim drugima, inša Allahu jer smatram da treba razgovarati o ovom, puno ljudi koji se pita kako sada, gdje sad, kako nastaviti, evo postignuto je to, postignuto je ono, sad smo nešto kao malo stagnirali, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo, znači iz tog razloga sam rešio bidnila hitala. Teala, da počnemo da razgovaramo na ovu temu. Inša Allahu ta'ala. Allah vas nagradio svakim hajrom. Nemojte se ljutiti što s vremena na vrijeme nisam u mogućnosti da, će, da se čujem sa vama. Iako mi braće opovi skreću pažnju na to, jel da po neki put se reklamira, eto, Ebu Idris dolazi, Ebu Idris da nema, Allah vas nagradio i budite prostranih prsa, kada god vidite svoga brata Ebu Idrisa da nije u sobi, znajte da nije mogao da dođe da se druži sa vama. Allah vas nagradio svakim hajrom. Jazakumullahu khaira, subhanaka Allahu hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.